Sura inayofuatia ni Surat Al-Maun. Sura hii ni makia, imeteremka Makka, ni sura ya 107 na aya zake ni saba. Imeitwa Surat Al-Maun kutokana na aya e, ya mwisho kabisa wayamnauna almaun kwa hivyo atasmia kutokana na aya hii ya mwisho بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى anasema aya ya mwanzo katika sura hii araaita alladhi yukadhibu biddin aya hii yafanana kabisa na ile aya ya mwanzo tuliyosoma kule alam tara imeanza na hamzat alistifhamia na pakisema alam tara na araaita ina maana kuna mtu asemezwa alkhitabu huna kwa ibn Uthaymeen anasema alkhitabu je hal huwa lirrasul sallallahu alaihi wasallam li'annahu alladhi unzila alayhi alquran au huwa amun likulli man yatawajjahu ilayhi alkhitab je kusemezwa huku asemezwa mtume peke yake kwa sababu yeye ndiye ambaye Qur'ani imeteremshwa kwake au kwa kila mtu Sheikh anasema ni al-umum la kwamba hapa pasemezwa jumla ya mala asemezwa mtume saw salam na mimi na wewe na mwingine na yule araaita je umemuona alladhi yule ambaye yukadhibu biddin anayekadhibisha kwa maana anayepinga na anayekataa nini biddini addini huna bimaana al-jazaa malipo na ndio maana tutasema e, e, maliki yaumiddin ni mfalme wa siku ya malipo ad-din maana malipo araaita je umemuona alladhi yule ambaye yukadhibu anayekadhibisha bidini anayekadhibisha malipo amesema bin Uthaymeen katika tafsiri yake ai yukadhibu biljazai yule ambaye anakadhibisha aljaza aljaza bimaana malipo araaita alladhi yukadhibu biddin je umemuona yule anayekadhibisha dini bimaana anayekadhibisha malipo addini huna bimaana aljaza hawa ni wale watu ambao wanakadhibisha malipo kwa ndimi zao kwa kusema zao au kwa kuonesha baadhi ya mambo, vitendo vyenye kuashiria kwamba tunakadhibisha malipo. Anasema Ibn Uthaymeen, wa haulai hum alladhina yunkiruna alba'tha, hawa ni wale ambao wanaokataa na kupinga suala la kufufuliwa. Wanakadhibisha malipo, bimaana wanakataa kwamba hakuna kufufuliwa. Wayakulun na wanasema mfano Allah aliposema katika surat as-safat walisema idha mitna wa kunna turaban wa idhaman hivyo sisi tutapokuwa tumekufa alafu tukawa udongo tukawa ni mifupa eh a inna lababutun hivyo ndo tutafufuliwa wanapinga malipo hawa abauna alawwalun na vile vile katika sura nyingine e, surati yasin aya nambari 78 e, yule ambaye alisema man yuhyi al'idhama wa hiya ramim wa dharaba lana mathalan wa nasiya khalqahu kwamba mtu kauchukua mfupa katika kaburi mfupa unatoka unga halafu asema kwamba basi man yuhyi ni nani ambaye atauhuisha huu mfupa wenye kutoka vumbi huu tayari unasagika sagika sasa mtu huyu kwa kauli hii ndio wale anasema ibn Uthaymeen haulai yukadhibuna biyaumiddin hawa ni wale ambao walotajwa hapa araaita alladhi yukadhibu biddin je umemuona yule ambaye anayekadhibisha biddini malipo sifa zao ni kama zifuatazo katika aya nambari mbili na aya nambari tatu la kwanza anasema Allah fadhalika hao e huyo alladhi ni yule ambaye yad'ul yatim ni yule ambaye anayemsukuma eh, yatima yad'ul yatim ni yule ambaye anayemsukuma yatima kusukuma hapa kama alivyofasiri ibn Uthaymeen anasema Eh, neno hili yaduu eh, itakuwa ni daa eh, daa yani ile aini lazima iwe na ina shadda daa ni jambo ambalo mara nyingi linatumika kudafa biunf kuzuia lakini unfu yani kwa fujo kwa shida anakuja mtu umekaa mlangoni ukamwambia tu ah usipite basi ukamwonyesha ishara rasmi. Lakini anakuja mwingine sasa, hii ndio eh, daa. Kwa hiyo hawa ni wale ambao yaduqul yatim, wanawasukuma mayatima. Sasa kuwasukuma hapa haimaanishi ya kwamba wanawasukuma katika ile hali kwamba wanawasukuma, lakini inaonyesha ni kwamba adamu rahma, wamekosa huruma wamekosa ile ashfaqa upole juu yao kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen katika e, tafsiri yake kwa maana ya kwamba mara nyingi mtu ambaye alokuwa akosa huruma kwa mayatima basi huyu anakuwa ni katili moyo wake ni kama jiwe kwa hivyo anaingia kwamba yeye anaikadhibisha malipo. Kwa hivyo anasema alladhi, fadhalika, basi huyo alladhi ni yule ambaye yadhuu lyatim, anayemsukuma yatima. Yadhuu lyatim bimaana hana huruma na yatima. Hii ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili, wala yahuddu ala taami lmiskin, wala hajihimizi yeye wala kuwahimiza wengine ala taami miskini juu ya suala la kuwalisha taam kuwalisha nani almiskini maskini wala yahuddu wala hajihimizi yeye nafsi yake wala hawahimizi wengine ala taami miskini kulisha maskini kwa sifa hizi mbili ni sifa ambazo inakuwa mtu tayari yuko katika wale yukadhibu bidini kama qala ibn Uthaymeen rahimahullah anasema fajamaa yani Allah subhanahu wa ta'ala amezikusanya baina amraini mambo mawili al-amru al-awwal jambo la mwanzo ni adamu rahmat bil aitami alladhina hum mahallu rahma ni kule mtu kukosa huruma kwa mayatima kwa sababu mayatima nafasi yao ni kuonea huruma sasa ukiwa hukuna huruma kwao basi ina maana ndio katika wale ambao walikuwa e, wanastahi wanaongea sifa za kuwa za kwamba wakadhibisha siku ya malipo anasema ibn Uthaymeen al الأيتام hum alladhina mata abuhum mayatima tafsiri yake na hii tushaeleza mara nyingi ni ukisikia mtu yatima ni yule ambaye huwa amefiwa na baba yake kabla an yablughu kabla ya kufikia baleghe akishakubalega inakuwa tena ana, ile sifa ya uyatima inakuwa haipo tena wa hum mahallu shafaqati wa rahma hawa ndio wanastahiki mayatima huruma na upole kwa nini liannahum faqiduna liabaihim wamewapoteza baba zao yani wamekufa baba zao hali ya kwamba bado wadogo hawajabalighi kwa hiyo faqulubuhum munkasiratun wayahtajuna ila jabir nyoyo zao tayari zinakuwa zimekatika zimevunjika jinsi moyo wa mtoto wa yatima unakuwa katika hali ambayo wakiwaona wanziwe baba zao wanakuja wanakumbatia wanawashumu wanaletea zawadi si na hivi sasa yeye kidogo anakuwa moyo wake ni munkasira kwa hivyo inabidi pale palipovunjika patikaniwe mtu wa kuunga na ndio maana ikawa kwamba mtu kumfanyia mtu yatima wema anakuwa na ujira mkubwa na mtume salam akaelezea ana wakafil yatam kahataini mimi na yule mwenye kumlea yatima basi ni kama hivi bimaana peponi watakuwa wako jirani sana wako sambamba na mtume salam kwa nini kwa kitendo cha kumlea matima na suala la kuwalea matima mayatima hili tulieleza katika dusu huko nyuma namna ambavyo e, ufahamu uliokuwa sahihi yatima analelewa kama alivyo kama unataka kumlea yatima mchukue yatima yule nyumbani kwako iwe sasa unamgharamikia na unampa yale mahitaji yote ya lazima kama vile unavyowapa wanao huu ndo ulezi wa yatima lakini yatima kumchukua au kuwakusanya mayatima katika kambi maalum hii tutasema ni wrong concept ni jambo ambalo lilokuwa halikwenda sahihi na ufahamu wa masahaba jinsi ya kuwalea mayatima watoto wanaolelewa katika kambi za mayatima mara nyingi eh, matokeo yake yanakuwa ni mabaya zaidi kivipi hata apewe yani chakula kizuri ma blue bandis madibasha gani madibasha gani vyakula eh, lakini madamu anakosa ule mchanganyiko ile eh, ah, anakuwa bado katika hali ya upweke. Mwisho kabisa utasikia mtoto huyu alilelewa katika kambi ya yatima, ndio huyu eh, ah, haya ndio huyu marasta haya eh, ndio huyu anavuta bangi eh. Sasa almuhimu vitu vituo vya kuyatima vipo havilei katika ile hali ya kumlea hasa yatima. Yatima mchukue mlee. Kwa hiyo wanasema shekhe kwamba mtu yoyote ambaye atakuwa amekosa huruma kwa mayatima basi huyu atakuwa katika zile sifa mbili e, yad'u al-yatim ay yadfa'u bin 'umri al-amru thani jambo la pili ni la yahuthuna ala rahmatil ghayr yani kwa maana hawana ile ule umuhimu wa kuonea huruma wengine bi maana hawajihimizi katika suala la kuwalisha maskini فالمسكين الفقير المحتاج الى الطعام لا يحوض على هذا الرجل هو mtu hata hajihimizi ala it'ami لان قلبه حجر قاس jiwe moyo wake ni mgumu kabisa kama vile jiwe فقلوبهم كالحجاره او اشد قسوه اذا ليس فيه رحمه لا للايتام ولا للمساكين kwa hiyo mtu wa sampuli hii mwenye kuikadhibisha dini moyo wake unakuwa ni kama jiwe kwa sababu hana huruma kwa mayatima wala yahuddu ala ta'amil miskin na vile vile anakuwa hajihimizi yeye kuwalisha maskini kwa hiyo suala la kuwalisha maskini ndugu zangu Islam ndio lile waswahili wanaposema kutoa ni moyo yani mtu ajipinde ule moyo wake eh, kuweza kufanya nini kuwalisha maskini au kufanya jambo lolote la kheri la sadaka kutoa lakini hivi hivi tu mtu anaweza akawa ni well off sana kabisa lakini akawa anashindwa moyo wake kuilainisha kuweza kutoa katika fi sabilillah ndugu zangu waislamu suala la kuwalisha maskini ili ni babu wasa mlango huu ni mpana nam araaita alladhi yukadhibu biddin je umemuona yule anayekadhibisha malipo fadhalika basi huyo alladhi ni yule ambaye yadhuu lyatima anayemsukuma yatima wala yahuddu wala hajihimizi yeye na wengine ala taami lmiskin juu ya kuwalisha maskini naam naam aya iliyofuatia hapo mbele Allah subhanahu wa ta'ala anasema fawailun lilmusallin fawailun للمصلين مو معنى ويل ويل كما فسر ابن عثيمين رحمه الله katika tafsiri yake wailun hadhihi kalimatun waidun ni tamko ambalo lenye kuashiria au lina maana ya adhabu tena adhabu kali waidun kwa hiyo ukisema wailun kwa maana ni waidun na limekaririwa sana katika Qur'ani Eh, anasema e, eh, wahia tatakarraru fil Qur'an kathiran neno hili wailu walmana alwaidu shadid alwaidu shadid yani adhabu kali fawailun basi adhabu kali kwa nani lilmusallin itathubutikia wanaosali lilmusallin wanaosali fawailun basi adhabu kali itathubutikia nani lilmusallina wanaosali kwa kwa Kiswahili chengine cha mitaani ikiwa hao wanaoswali basi kuna adhabu itawakuta haya wale wasioswali inakuwaje kwa wailu yani kuna adhabu kali wale wanaoswali je wasioswali fawailun lilmusallin basi adhabu kali itawathubutikia wanaoswali fawailun lilmusallin adhabu kali itawathubutikia kwa wale ambao wanaoswali katika moja ya jambo ambalo Qur'ani inachukua nafasi nzuri ya kwamba ni ina balagha kubwa kabisa inatoa maelezo ya jambo ambalo liko katika hali ya mubham hili ni fumbo ikiwa mtu ala sabili mithal atasema tu maneno haya fawailun lilmusallin afanya mazekimia ina maana gani kwamba wanaoswali watapata adhabu wakubwa basi basi mtu unaswali pia utakwenda kuadhibiwa kuna wale ambao wanaoswali wataadhibiwa wako wana sifa hii ndio hiyo hizi aya za mbele sasa fawailun للمصلين adhabu kali itawathubutikia wanaoswali akina nani alladhina wale ambao hum wao an salatihim sahun sala zao sahun kwa maana wanapuuza sio wanasahau sahun wanapuuza alladhina hum wale ambao an salatihim sala zao sahun wanapuuza na sio kwa maana ya kusahau kuna vitu vili tofauti kuna kusahau na kupuuza ambayo shekhe ataifasiri huku mbele iko alfarqu e, baina asahi wa asahu anasema Allah subhanahu wa ta'ala wale wanaosali na adhabu kali itathubutikia alladhina hum ni wale ambao saa an salatihim sala zao sahun wanapuuza nini maana ya kupuuza sala ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake akatoa maelezo mazuri kabisa ya mtu mwenye kutaka kufahamu maana ya kupuuza swala akasema haulai musalluna hawa ni wenye kusali yusalluna ma'an nas au afrada ima itakuwa anaswali pamoja na watu katika swala za jamaa au mtu anaswali peke yake lakini anaswali lakinnahum lakini wao an salatihim sala zao kama itakuwa anaswali jamaa au peke yao sahun wanapuuza ai maana yake ni kwamba ghafiluna anha wanaghaflika nazo ghafiluna anha wanaghaflika nazo kwa hiyo kughaflika kwa sala vile vile kuna maana pana ambayo ndiyo mtu anaambiwa anapuuza swala akasema kughaflika huko bimaana huko kupuuza swala la yaqumunaha ala ma yanbaghi hawaziswali hawazitekelezi swala hizo kama vile inavyostahiki ala ma yanbaghi kama vile inavyostahiki kwa sababu swala ni ibada ambayo ukiangalia imepokelewa katika namna yake tofauti na namna nyingine ibada zote eh, kufunga kuhiji kutoa zaka zimekuja katika hali ambayo mtume SAW salam apewa wahi na Jibrili na kufahamisha lakini swala bwana mtume alikabidhiwa wapi kwa hivyo ina, ina ile hali kwamba kuna mambo yake mengi, ukiyapuuza hayo, ukighafulika hayo, unaambiwa kwamba wewe husali kama inavyostahiki. Ai yuakhirunaha anil waqti alfadhil, sala huwa wanaichelewesha wakaitoa katika ule muda wake uliokuwa bora. Muda ambao wa swala uko ni wa bora zaidi ni upi? ni pale mtu ambapo atapokuwa fi awwalil waqt, wakati wa mwanzo. Huu ndo muda wa swala bora. Upi? Pameadhiniwa kisha pakimiwa, katikamati sala, katikamati sala. Kwa imam akaja, sawu sufufakum, sawu stawu, Allahu akbar, na wewe maamuma Allahu akbar. Huu ndio wakati bora wa kusali sasa hawa watu ambao saa huni wanapuuza swala huwa wana, wanaswali nje ya ule wakati uliokuwa bora kama alivyosema shekhe yuakhirunaha wanaipospond swala wanaipeleka katika ile wakati ambao uliokuwa sio waktu fadhi inawezekana ikawa mtu akajitengenezea mazingira na akajiona kwamba yuko yuko safe side eh, vipi ah basi e, nenda kasali wewe, alafu ukirudi mimi ndo nenda kusali. Nini? hafungi duka biashara yao. Kwa hivyo mtu ana ule muda wa, wa, wa fadhila anauacha, ana anakuja kuswali kwa muda anaotaka yeye. Mara nyingi wafanya biashara jambo hili wanalitekeleza wana sana kabisa. Twana wako watatu dukani wanaambiwa wawili waende wakasali, wawili wengine wabakie, hawafungi duka au au au au au, au, au. Almuhimu ni hii ni aina hiyo katika suala la kupuuza sala. Akasema vile vile shekhe, la yaqumuna rukuaha, hawatimizi rukuu zake, ndio hiyo sahun alladhina hum an salati hawatimizi rukuu zake wala sujudaha wala qiyamaha sijida wanaposujudu na vile vile katika kisimamo wala kuudaha wala vile vile katika kitako wanapokaa la yaqrauna ma yajibu fiha min qira'ati hawasomi yale ambayo yanaopaswa kusomwa katika swala ikiwa ni Qur'ani sawa kan Qur'an au dhikran hawasomi katika ile usomaji wenyewe kwa hiyo hapa tumepata ufahamu kwamba kumbe kupuuza swala alladhina hum an salati sahun ni mambo haya yote haya yakiwepo haya basi ina maana tayari mtu apuuza swala asali ndio maana aya ikasema fawailu lilmusallin aswali lakini anas, anapuuza swala hasomi vizuri harukuu sawa sawa hasujudu sawa sawa hasimami sawa sawa almuhimu yeye yuko tu aswali aswali aswali jambo hili ndugu zangu waislamu wiki inokuja tutakuja tutotea maelezo hii masala ya e, la yakumuna rukuaha wa sujudaha vipi kusujudu eh, vipi kurukuu vipi itidali vitu kama hivyo eh, kuna kitu kinaitwa katika swala eh, al-itmanina yani utulizana kwa mtu atulizane kabisa sasa huku kutulizana tutakuja kuangalia kitabu cha al-Allama al-Muhaddith al-Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah ikhtisar ameweka hasam katika kitabu chake kwamba suala la tumanina ni, ni wajibu ni wajibu mtu anaposali lazima atulizane kutulizana kupi akirukuu atulizane akija katika itidali atulizane na ziko riwaya zimekuja vipi namna kutulizana akienda katika sijida atulizane akija katika jilsa ya, ya baina atulizane akisujudu tena atulizane Aki, alimuhimu ni kwamba suala la tumanina ni jambo ambalo ndiyo msingi wa suala hili la mtu kuto kupuuza sala na hili tutakuja kuelezea bitafsir eh inawezekana ikawa mtu ataka kutulizana katika swala lakini imamu anamswalisha anamsababisha asiwe na tumanina Allahu Akbar Sami Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar vile vile hii itakuja kufafanua iwe mtu katika itidali asimame atulizane kivipi katika sijida kivipi baina sijida kivipi tutatoa maelezo kwa ufupi almuhimu alladhina hum an salatihim sahun wale ambao sala zao wanapuuza kama alivyoeleza shekhi katika maelezo niliyotoa sahihi anasema idha dakhala fi salatihi mtu huyo anapuuza swala ni yule ambaye anapoingia katika swala fahuwa ghafilun aghafilika qalbuhu yatajawalu yaminan wa shimalan moyo wake huwa unatajawal kutajawal ni mfano kama hizi simu eh kwamba ni simu ambazo mtu anakwenda nazo mahala popote mobile iko huku iko huku iko huku iko huku. Sasa na moyo wa mtu nao yatajawalu eh, una una una ile kama mfano vile mobile phone mobile si nini, yani unakwenda huku unakwenda huku. imo ndani ya swala mambo yote yanamjia katika swala, kila kitu alipoanza kuamka mpaka kufikia muda ule eh, moyo wake unakwenda kushoto unakwenda kulia kama msafiri eh, mara nyingi <laughs> ukiingia katika swala yale yaani mambo yote ambayo ulikuwa umeyasahau ndio anakujia pale haya ah. yule si nilimwandikia cheki ile sinditia saini haya yule si yule si muamala tigo pesa nilifanya yule si hivi kule ah si almuhim ni kwamba moyo yatajawal yaminan wa shimalan hii ndio asahun fa huwa sahin an salatihi basi mtu huyu ni mwenye kupuuza swala yake wa hadha madhmumun na jambo hili ni jambo ambalo ni la kimakosa alladhi yasahu ama yule mwenye kusahau an salati wa yaghfulu anha wa tahawana biha la shakka annahu madhmumun e, afwan yule ambaye mwenye kupuuza na akaghafilika na sala yake huyu ni mtu ambaye mwenye makosa amma sahi ama huyu mwenye kusahau fi salatihi ndani ya sala yake fahadha la yulamu huyu halaumiki kwa hiyo hapa kuna kitu chengine kusahau kusahau hii ni kitu mbali kabisa anasema walfarqu bainahuma anna sahiya fi salati ma'nahu nasiya shay'an mwenye kusahau katika swala maana yake ni amesahau jambo mfano nasiya adada rakaati amesahau eh, hii ni raka ngapi ya tatu au ya nne huku kusahau tofauti na yule ambaye akili yake kuna rukuu zake hazifahamiki nabii sallallahu alaihi wasallam hatika bwana mtume salam vile vile yeye alisahau katika swala eh, ukisoma katika masala ya babu sijati kwa nini mtume alileta sijati kwa sababu alisahau kwa hiyo kusahau hii haina tatizo kusahau jambo katika swala haina tatizo lakini mtu kupuuza kwa maana kama tulivyoeleza hapo ndipo inakuja fawailun lilmusallin alladhina hum an salatihim sahun wale ambao sala zao hupuuza na vile vile alladhina hum yuraun na wale ambao yuraun wanafanya riaa alladhina hum wale ambao yuraun wanafanya riaa bimaana wanafanya riaa wanajionyesha kwa watu ima katika swala au katika ibada nyingine yoyote ile ambayo ni ibada anasema ibn Uthaymeen alladhina hum yuraun aidan idha faalu taa wanapofanya jambo lolote la taa fa innama yaksiduna biha atazallufu ila nnas wanakusudia lengo lao ni kujikurubisha kwa watu kujikurubisha huku bimaana ni kwamba waonekane ndio hiyo ndio kwamba wanajionyesha wa an yakuna lahum qimatu fil mujtama ili wapate heshima katika society mfano mtu akawa anatoa sadaka tasaddaq min ajli an yaqula an-nas ma akramahu yani watu wasema ah fulani bwana mashaallah mkono wake mrefu kwa hivyo atoa jambo hili la kutoa ni jambo la ibada lakini ibada ile yeye ameigeuza ili apate sifa kutoka kwa watu anasema shekhe e, pengine mtu vile vile akawa anaswali yuhsin salatahu anaswali vizuri kabisa lakini min ajli an yaqula an-nasu ma ahsana salatahu ili watu wapate kusema kwamba fulani bwana mashallah eh akiswali bwana utapenda lakini yote hawa yurauna nnas wanaonyesha watu kwa hiyo hii suala la riaa vile vile ni babu muwasi ni mlango mpana ambao nafikiri mara nyingi e, imeelezwa watu katika mawaidha mbalimbali kwamba ria ni shirki ndogo eh, shirki al-asghar na kwamba siku ya kiyama Allah atamnadi yule ambaye alikuwa amefanya jambo kwa ajili ya kuwa aonekane na atamwambia nenda kwa yule uliyomuonyesha akulipe wewe si ulisali fulani akuone akuone basi yule atakulipa wewe si ulitoa sadaka ili fulani watu wakusifu nenda kachukue kwa hivyo riaa ni mlango ambao ni mpana alladhina hum yuraun wale ambao wanafanya riaa tunamalizia aya ya mwisho katika sura yetu wayamnauna almaun na wayamnauna kwa maana hunyima eh, kitu almaun bimaana misaada wayamnauna na hunyima hawa hawa watu hawa huzuia almaun bimaana ya misaada wafasirina katika kuifasiri aya hii wakasema hapa ilipokusudiwa almaun sio kwamba misaada ile misaada ile kwamba fulani bwana kuna msaada umekuja kwa hivyo kaunyima msaada ule a ah, ah. wakasema ay anasema ibn kathiri yamnauna ma yajibu badluhu min almawa'in hunyima mtu kile kitu ambacho matumizi yake ni ya lazima kwamba lazima kitumike hichi kitu basi pia hukuzuia hunyima sasa huyu ndo anaoingia hapa wahia akasema al-awani mfano vyombo yani yati al-insanu ilayhim yasta'iru aniyatan mtu amwendea mwenziwe anamwambia bwana e, ista'ir kwa maana ni niazime au nikopeshe niazime nini chombo fulani yakulu ana muhtajun ila dalwa anahitajia eh, ndoo niazime ndoo au muhtajun ila ina'in ashrabu bihi eh, nipatie glasi nataka kunywa maji au kikombe eh, au muhtajun ila misbahi kaharbai eh, niazime tochi yako eh, nipe ni, ni, ni kidogo niangazie ni, angazie hapa wama ashbaha dhalik sasa fayumna huyu mtu fayumna anyima yeye eh, maana hata glasi jamani kwa mtu asiyekafiwa misala hiyo inatoka Uarabuni. Ah, ni kwamba mtu ana ata, ata ile glasi kumsaidia mwenziwe apate maji pia. Wewe vipi bwana? Anasema fahadha aidan madhmumun, jambo hili vile vile linakuwa ni jambo baya. Na Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah katika tafsiri yake akasema wayamnauna almauna ay yamnauna huwa wananyima i'ta'u shay'in kutoa kitu wanazuia alladhi la yadhuru i'ta'u kitu ambacho hakidhuru hakipongezi hakipunguzi chochote kama utampa yule kitu ala wajhi al-aria au al-hiba kama njia yoyote tu bwana ninakuazima au chukua moja kwa moja hadhuriki mtu kama tukisema hiyo labda hebu aniazime ndoo ah utadhurika we mtu anakwenda ndoo kwa ajili kuogea labda kule chooni eh, bana niazime kitu fulani una basi unazuia zuia zuia wako watu wasampulio wanakuwa sijui watu waiteje yani vitu hata wana mind vitu vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo mathalan hapa <laughs> msikiti wetu tu alhamdulillah hauna vitu kama hivyo kuna baadhi ya misikiti yani kila siku haweshi mambo ya nini haya haya jipangeni hapo watatu watatu, si mtari mstari, eh, mara halwa, mara sutende, mara mabiskuti, mara mara. Kwa hiyo mtu anachukua biskuti tatu nne tano, anazifikiriwa bwana, nipe moja bwana. Ah, sasa hii huwa wayamnauna hata biskuti nayo zimekuja tende, mtu kazitoa bwana nipe tende. Ah, sina mia tende ah, bwana, tende tu. Wayamnauna almaun na hunyima maana hata vitu vidogo vidogo vidogo vidogo vidogo kiasi ambacho yani ukiangalia kweli hawa watu wanasampulii ni wabaya kabisa yani ana, ana mind kitu kidogo kabisa kidogo kabisa na hata vile vile mfano mwingine wa hawa mama zetu na dada zetu walikuwa kwa majumbani hawa bwana wana sifa hizi mwanamke bwana unaweza ukampelekea kiloba kizima cha mchele basi akajifanya kama kwamba hana chochote, hana maskini yeye. Basi hata akaja jirani, basi tunaomba sukari, watoto kidogo hawajanywa chai. Ah, na mimi ndio hiyo hiyo naitafuta hapa shida. Kumbe nani ana, ana kilo kumi za sukari, wayamnauna hata sukari nayo unamnyima jirani yako, wayamnauna almaun. Lakini hapa ndugu zangu Waislamu, haiingii kwa wale ambao wanaovuta sigara Eh? Aho <laughs> mjaona bwana yaani mtu anakuta sigara anamuomba mwenziwe nini moto <laughs> sasa mtu ana hawa wanakuwa hawanyimani sio kama umeshawahi kuona hawanyimani kabisa kama mtu hana kibiriti anaambia mwenziwe basi <laughs> kwa hiyo wavutaji sigara wanakuwa wana, wana, wako nje wayamnauna almaun lakini watu wengine wengi tunakuwa sifa hiyo almuhimu Allah subhanahu anasema eh, Sheikh saadi anasema mtu kumpa kitu kumzuilia mwenziwe kalinai kama vile chombo wadalwa ndoo walfas mfano kama panga au shoka wanahu dhalika mimma jarat alada matluha ni vitu ambavyo vinatumika tumika ni azime kisu mtu hataki shoka kidogo na jambo langu hapa kidogo nikate mti hataki anazuia ndio hawa wanaitwa eh, yamnauna almaun na nafikiri hii itakuwa ndio eh, aya ya mwisho katika sura hii tumemaliza tafsiri ya surati almaun aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum